munsi wa kane igenekezo rya cumi ukwezi kigarama umwaka n'ibihumbi na mirongo ibiri n'umwanya wo kubashyikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira mukuru w'igihugu cy'uburundi Evariste ndashimiye hasaba abarongo y'abandi gukoresha ubwenge mu ntumbero yo guteza imbere abanyagihugu kugira ngo bagwize umwimbu bashorera mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafise amahinguriro nabo abasaba guhingura ibifise akanovera yabivuze kuri uyu wa kane muri komine Kabezi mu nama yo kurabira hamwe aho Burundi bugeze kuva bwinjiye muri uyu muryango igiturire no kutamenya amategeko ahana by'ukuri uwakoze amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ngo biri mu bituma ayo mabi aguma yibonekeza ujejwe igisata cyo gufashanya cy'amagara y'abantu gifatikanije n'igihugu cy'ubusuwise yabishyikirije kuri uyu wa gatatu mu bwigenekerezo rya cumi kigarama ariko harasozerwa iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ayo mabi muri bucana yandi y'ubutungane tubayagira ibijyanye no kugurisha icyamunara amatungo y'uwagiye bagiriwe n'icyaha ingene bigenda yari kuwimana ari mu bw'ibyuma sangwa ikaze basanze kuri uyu wa gatatu bashyitse ku ikambi y'igisirikare i bururi aho babwirizwa gushikira bavuye ku ishengero angirikane i bururi nyine nk'uko ayo makuru abivuga huramatari w'intara ya bururi haremeza ugurupu rw'iyo mikangara bitazwi neza icyo ugurupu ugwa turuteko. n'abantu bashika kuri mirongo ibiri nibo bafashwe mu buca bucagucagu ubwo kuri uyu wa kane muri quartier muremera mu gisagara ca Ngozi indongozi zihamagarirwa gukoresha ubwenge mu ntumbero yo guteza imbere abanyagihugu kugira ngo bagwize umwimbu bashorera mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ako nakamo bategwa n'umukuru w'igihugu mu gihe ariko atanguza kuri uno wa kane mwiherero w'iminsi ibiri muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu bijanye n'intambwe Burundi bumaze gushika ko kuva bwinjiye mu muryango w'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko mukuru w'igihugu cy'u Burundi bahite ndashimiye akaba yanasabye abafise amahinguriro kwijukira guhingura ibidandazwa by'akanovera byotuma Burundi bufata ikibanza cya mbere mu bijyanye n'ubudandaji mu karere ka afurika y'ubuseruko tumukurikira mu ishyirahamwe ry'umuryango wa afurika y'ubuseruko harimo abakozi harimo abadandaji bahabona hariho abazi kurondera ifaranga none twebwe abarundi tuzoba abakozi ryari tuzoba aba bizinesimeni ryari tuzomenya kurondera ifaranga ryari duhindura ingendo niho tuzoshobora kuba koko muri uwo muryango tutidoga indongozi yose ikora muri leta nimenye ko ihamagariwe gufasha umwenegihugu uwo ari we wese kugira ngo ashobore gukora imuteza imbere akoresheje ubwenge kugira umwimbu ube mwinshi none ko indongozi arizo z'incabwenge muzoja kurondera uwufise amashuri abiri ngo bari wagira ihinguriro riheze rigire akanovera gatuma tuja gushora muri afurika y'ubuseruko nimugende mumufashe kuko nico mwigiye rero muri uwo mwiherero ntitwige uwo muryango ngo twige na natwebwe icyo tujyanayo isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirindwi ku minota mirongo itatu n'umwe amakuru tubategurira abandanya mu bijyanye n'agateka kadina muntu igiturire no kutamenya neza amategeko ahana by'ukuri uwakoze amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme ni bimwe mu bituma ayo mabi aguma yibonekeza Nous, nous analysons que l'impunité ou bien les problèmes d'accès à la justice. Tubona ko ukudahanaca kimwe n'ingorane zo gushikira ubutungane vyoja mu mici ibiri y'inzitizi. Hari inzitizi zo mu muryango ahandi naho ingene inzego zitunganijwe ku nzitizi zo mu muryango bifatiye ku mico no ku nyungu z'imiryango n'ivyo vyose bibuza umukenyezi kubakwa kuvuga ko ku mubiri. Ivyo vyose bituma umwigeme canke umukenyezi yashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina adahabwa ahabwe umwanya ukwiye mu kibano kugira avuge ibyamubaye ko ku bijyanye n'inzitizi mu nzego nko mu by'ubutungane hari ikibazo kijyanye n'amategeko itegeko ririho ariko bisabwa ko iryo tegeko ryo mu bisata byose kugira hamenyekane ibiri ko bibera mu gihugu ni ukuraba kandi ibijyanye byose n'ubutungane naho amategeko ariho n'ubutungane ikibazo tukiri muri icyo gisata kirajyanye n'agateka ka dina muntu nyine ishyirahamwe Onelope gishinze gukurikirana iby'amatora imbere n'inyuma yaryo rihamagarira ruka kubahiriza agateka ka dinamuntu nyuma y'inyigisho zatanzwe n'iryo shyirahamwe kugaruka ruva mu ntara za Karusi Kayanza Kirundo Muyinga Ngozi hamwe na Ruyigi kuva ku mwiga mukuru uyu wa gatatu mu ntara ya Gitega kugaruka rumenyesha ko izo nyigisho rwaronse zizabafasha mu kubahiriza ibijyanye n'agateka kadina muntu mu kibano ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Dodieu irakoze muri iryo hugurwa kugwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe rikurikiranira hafi ibijyanye n'amatora Onerope Burundi uri serukira Njangwa Beko yavuze ko intumbero ari ukwigisha ugwaruka ibijyanye no kubahiriza agateka kazina muntu mu bihe by'amatora Onerope Burundi yarabye irabona yuko hageze yuko yigisha ugwaruka cyane cyane Yani ibijyanye n'ingene bigenza inyuma y'amatora n'ingene bakora mu iterambere inyuma y'amatora no kuraba ingene agateka kazina muntu kubahirizwa inyuma y'amatora n'ingene agateka kazina muntu kagenda mu ntwari ibereye inyuma y'amatora uwaserukiye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu Jean Claude Ingabire nawe ati ibihe by'amatora ntibisanzwe gutyo agashimira abatunganya ibikorwa nk'ivyo akenshi ibihe by'amatora ari bihe Eh, biba bidasanzwe ku gihugu leta y'u Burundi rero hamwe n'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu rirashima cyane rishimira amashyirahamwe igihugu iki toshobora atari ibintu byerekeye tuba turomegaho ibikera ntaco vyoba vyinshi abitavye ayo mahugurwa nabo ngo izo nyigisho zizobafasha cyane mu kibano iyo mice itatu ntayo narinzi muri runo ruganda rw'inyigisho kandi byangiriye akamaro nzomenya ingene nitwara igihe habaye amatora n'inyuma yaho tudahonyanze amategeko n'ubwigenge izo nyigisho zikaba ziriko zitunganywa ku mfashanyo y'ikigo kiraba ibijyanye n'agateka ka zina muntu mu karere ka Afurika yo hagati zikazomara iminsi itatu igitega Jean de Dieu irakoze radio isanganiro arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze turacari muri ico gisata kiraba bijanye n'agateka ka dina muntu nyene ukiranganji bujeje umutekano buri yamirida ingendo yo guhotera abantu badafise ubushobozi bwo kwigwanirira nk'abana bamadimisi bahohoterwa canke banyuruzwa muvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye agahamagarira abavyeyi kibano n'amashirahamwe yajejwe agateka ka dina muntu gukora ibishoboka byose kugira ngo imigwi y'abantu iyo migwi y'abantu ntibandanye ihohoterwa hakamenyesha ko ubushyirangange bw'umutekano ko ataco butazokora mu kubahiriza agateka k'abahohoterwa inkuru tukajya kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma uraca bugacana yandi mu butungane kugurisha icyamunara amatungo yafashwe kugira avemo indici bikorwa ku mugaragaro twarababwiye muri bucana yandi heruka ko ubutunzi bw'uwagira ibicaha aribwo buheza bukavamwo igifatwa kugira ngo hatangwe iyo ndishi mukuru w'urwego rw'abashingwamanza y'ubujumbura Jean de Dieu Mudenge asigura ko imbere y'uko haba kugurisha uwagirijwe arafise agateka ko guhabwa umwanya wo kuriha kugira ngo acungure amatungo yiwe bucana yandi y'ubutungane na mugenzi wacu Alain Desire Bukeneza hamaze kuboneka urubanza ntabanduka rujanye no kugurisha amatungo y'uwakoze icaha ngo hatangwe indishi uwo yakiriwe icaha arafise agateka ko guhabwa umwanya wo kuriha ngo acungure ubutunzi bwiwe nk'uko bisigurwa n'umushingwamanza Jean de Dieu Muhuzenge baraguha umwanya wo kukubwira bati ibi bintu twabifashe kandi tuge tubigurishe mu gihe wowe ufise amahera asubirira kubidandaza woyatanga iyo uyafise uraheza ugacungura ivyo bintu ntibigurishwe aronka amafaranga yagurishijwe icyo kintu cyafashwe ayo mahera akajya mu bubiko bwa sentare bwa konti ya sentare mu bubiko bw'ibanki y'iyo sentare akazoheza agahabwa wa muntu ateza kuronka indishyi cyangwa kwishurwa umwenda afitiwe ku matungo atimuka nayo nyene wahaniwe gutanga indishyi arafise ako gateka ko guhabwa ikiringo cyo kuriha kugira ngo acungure icafashwe ni nk'uko afise uburenganzira bwo kumvirizwa agize ati gurishira itongo canke iyi nzu mureke iriya ni nk'uko afise n'uburenganzira bwo gusaba yuko bafata izindi nzu yani amapariseri nk'uko bibandanya gusigurwa n'umukuru w'urwego rw'abashingwamanza bibujumbura ntiwaheza akavuga ati iyi nzu izogurisha izagurishwa ku munsi munaka izogurishirizwa hanaka ku itariki naka akaba yagerageje cyo kimwe na wa mwanditsi na wa mukozi akora mwandikiro ry'imanza bita umwowise imbere yo kugurisha ibyo bintu bategerezwa kubivuga bikaba ku mugaragaro baravuze bati tuzogurisha icamunara ibi bintu byanaka kandi birahanaka bizogurishirizwa hanaka kirazira ko amatungo y'umuntu agurishwa ngo hatangwe indishi nyeneyo ataca bivuze ko naho abadashobora kuboneka kuboneka atazi uyo ari canke atawumuserukira umushingwamanza Jean de Dieu Muhuzenge asigura ko akoregwa umutahe w'abatazi iyo bari uwo mutahe muramutse muwukoresha sentare yaheze ikawutunganya bigaheza bigaca mu bimenyesha makuru hakaba ikiringo kiramutse giheze bifatwa ko uwo muntu yamenyeshejwe ko urubanza rumwerekeye cyangwa gwerekeye ibintu byiwe ruraheze rukabandanya mbere kumbure umwe ariko akurikirana ifatwa cyangwa igurishwa y'ibyo bintu biheza bikamworohera agasa n'uburana atamuhinyutse ingingo yose ifashwe na sentare ku matungo yiwe imenyekanishwa muri ubwo buryo nyene bw'umutahe w'abatazi iyo bari na cane cane biciye mu kinyamakuru ca leta cabigenewe Alain Desire Bukeneza no mu butumire wawe murakenuye akabino gahacu dusozerana n'amakuru ariko ndabutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize mukuru w'igihugu cy'uburundi bayise ndayishimiye asaba abarongo abandi gukoresha ubwenge mu ntumbero yo guteza imbere abanyagihugu kugira ngo bagwize umwimbu bashorera mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafise amahinguriro nabo basaba guhingura ibifise akanovera akaba yabishikije kuri wa kane muri commune Kabezi mu ntara Bujumbura mu nama yo kurabira hamwe aho Burundi bugeje mu kuva bwinjiye muri uwo muryango nayo igiturire no kutamenya amategeko ahana by'ukuri wakoze amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme ngo biri mu bituma mabi aguma yibonekeza ujejwe igisata cyo gufashanya cy'amagara y'abantu ifatikanije n'igihugu cy'ubusuwisi yabishikije kuri wa gatatu gihe igenekerezo rya cumi kigarama ariko hasozega iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ayo mabi nayo muri bucana yandi y'ubutungane mejeje kubyumva twabayagiye ibijyanye n'igurisha icamunara ry'amatungo y'uwagiriwe n'icaha ingene bigenda